Peto pitanje. Potrebna mi je pomoć, savjet. Zabrinut sam za mlađeg brata, za kojeg mislim da nije nešto u redu s njim. Ne znam da li je na drogi ili su džini, ili se samo promijenio. Uvijek se zaključava u sobu u bilo koje doba dana ili noći. Ne spava normalno i često je nervozan. Ponekad normalno priča, kao da je sve u redu. Ima 18 godina, a prije godinu dana sam imao puno problema s njim bio je u srednjoj školi, pa je bježao sa časova pa sam mu oduzeo auto. Zatim nije htio da živi sa mnom pa se preselio kod mog starijeg brata. Nakon toga se popravio i išao u školu. Ponovo je bratu počeo da laže i da hoda kuda hoće. Htio se i tuči sa bratom također. Zatim se vratio ovdje i ponovo nastavio školu. Završio je srednju školu u januaru. Znam da pije alkohol i da puši cigare. Pokušavao sam ugovoriti da to nije dobro, a i pokušavao sam i zabraniti. Međutim, on bi se naljutio i hoće da se bije sa mnom ili bilo s kim. Ne pije predamnom, niti puši predamnom, niti pred ocem, ali u sobi mogu da vidim opuške od cigara i taj smrad cigari. Osjetim nekakav čudan miris. Nisam siguran da je to samo cigara, pa me brini tražio sam, ali nisam mogao da nađem ništa. Također, želi da ide na fakultet i to mi je drago, ali me brini da ako kad ode na fakultet, da ne bude još gori nego što je sad, jer hoće da ide na fakultet u drugi grad i tamo će živjeti sam. Moji roditelji ne znaju šta da rade. Osjetim da imaju strah, kao da ga se boje, jer sumnjaju isto kao i ja, Moji roditelji se ne mole Allahu i ja znam da je to loše. Ja se klanjam i molim Allaha da mi olakša i da ga uputi na pravi put. Očajan sam i želim da saznam, ali je nemoguće. Bismillahirrahmanirrahim. Na kratko ja ću reći, jel to i treba pregled? Jer isto ima psihologija pregled, ima isto oko sihri i džene treba poseban pregled. Ja po moj iskustvu vidim da ne baš ima sehra, jer taj, ti stvari nije jednostavno. Razumjeti, ja vidim, Allah najbolji zna, da taj brat ili sin ima neki loš društvo. I vidim da možda koristi neki droga ili neki stvari koji, koji tako pravi u glavu. I lako da znaš kad vidiš pepa od cigara od ovih stvari, odmah će znat, ili vidi ljudi koji ima iskustvo. I E, hoće da vas uputi da treba pratiti njega. Jer bojim se da učini neki balaj više od toga. Jer koji kreni na ta pravac, Allah, Allah salamat. I isto nađite neki hajde braća da, da sjedu sa njim, da pričaju sa njim. Jer to i tema treba puno posla sa njim. Da Allah uputi na pravi put. Amin. Allah ne poznaje.